نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Hisnul Muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu Sheikh سعيد بن علي بن وهب القهطاني رحمة الله عليه bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga mahalicinmu alhayyu alqayyum ya mana baiwa da yin karatu daidai da fassara karatu daidai da kuma yin aikin da zai dace da abin da addini yake karantar da muna roƙon Allah ta'ala ya yi gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani musibu kala-kala da muke rayuwa da su a Najeriya musamman abin da ya shafi rashin tsaro da fitina ta talauci da yunwa muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki abin da ya fi ƙarfinmu muna roƙon Allah ta'ala ya wuce mana gaba ya magance mana muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayyu alhayyum da Allah ta'ala ya magance mana irin waɗannan matsaloli Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana albarka dukkan mutumin da rayuwa ta kuntata gare shi Allah ta'ala ya sawwaka masa wanda ke fama da abin da ko zai ci ko abin da zai sha ko tufafi da zai sa ko magani da zai saya ko abinci da zai ci ko kudin makaranta ko taki ko abin da ya kama da wannan ya Allah muna kaskantar da kai da roƙonka Allah ka sauwake wa kowa a cikin mu yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na 30 a littafin Ismul Muslim muna watan safar hijira shekara ta 1446 nawa ga wata 21 ga wata ko kamar agogon nan ya fi kamar yayin zidiri na wannan na wani eh, ga ashirin da ɗaya ga 21 nake zato a gabanin fara karatu akwai abu guda biyu na farko kuna ga ina zama akwai dattijo da ya taso har ma ana tare shi ya ketare ya zo ya ganni damuwar da yake da shi ne ɗansa ne aka sace ko kuma ya ɓata aƙalla kusan sati uku babu labari wannan yake bayyana yadda ya taso a firgita da adame damuwar da yake ciki ta mafi ƙarfin haka wannan ɗan namu da ya ɓata ko aka sace shi muna ƙaskantar da kanmu muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu girma na Alhayu alhayu ya zal jalali wal ikram muna roƙon Allah da siffofinsa da sunayensa masu girma Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙon Allah ta'ala da addu'ar da idan aka yi Allah baya nerwa la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin wannan bawa naka da aka sace dan uwanmu kuma dan abokin karatunmu a dan muna roƙon Allah ta'ala ya bayyanar da shi idan yana hannun mutanen banza ne Allah ta'ala ya kubutar da shi idan wani hali ya shiga Allah ka mu sanin halin da yake ciki waɗanda suka sace shi ko suka cutar da shi ko ta wani hanya Allah kana da iko a kansu kana da ƙarfi a kansu Allahumma la quwwata lana illa quwwatuk wala izzata lana illa izzatuk wala haula lana illa hauluk wala quwwata lana illa quwwatuk ya Allah ta'ala ka fukutar da shi Allah ta'ala ka bayyanar da shi Allah ta'ala ka sadar da shi zuwa ga iyayensa da ƴan uwansa a cikin halin aminci dukkan wani mutum da ke cikin halin irin wannan jarrabawa Allah muna tawassuli da sunayenka na alhayyu alqayyum ka bayyanar da shi ko ka bayyanar da ita a ko ina suke na biyu ina mana ta'aziyya da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalai da kuma talakawa mai martaba sarkin gobir na sabon birni daga jihar Sokoto wanda masu satan mutane 'yan ta'adda barayi suka sace shi har kuma daga baya suka zama sanadiyan ɗaukar ransa kamar yadda labari ya bayyana ina ta'aziyya zuwa ga iyalansa da cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma أعظم الله أجرنا وأحسن mai yi لميتنا muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba wa iyalansa haƙuri muna ta'aziyya zuwa ga talakawan garinsa da dukkan al'ummar musulmai da dukkan wani mutum wanda mutuwar ta shafe shi muna ta'aziyya zuwa gare shi waɗanda suka yi wannan ta'addanci muna roƙon Allah ta'ala idan suna da rabo da ya saura a duniya ko lahira Allah ta'ala ya shirye su muna roƙon Allah ya taba zukatansu ya sa musu shiriya idan ba su da rabo Allah ta'ala ya tabbatar da su Allah kai ka san su mu ba mu san su ba muna roƙon Allah ta'ala ya tona asirin su Allah ta'ala ya kunyatar da su Allah ta'ala ya kaskantar da su dukkan wani mutum da ke cin riba dalilin rashin tsaro insecurity ko kuma yunwa da ake ciki a Najeriya ko talauci dukkan wani mutum da wannan yake jin daɗi ko da zubar da jini yake jin daɗi ko yake samun arziki ko kuma yake samun wata ni'ima daga cikin ni'imomin duniya muna roƙon Allah ta'ala ya shirye shi idan ba zai shirye ba ya Allah ta'ala ka mana maganinsa Allah ta'ala ka tona asirinsa Allah ta'ala ka kunyatar da shi waɗannan fitintunu da muke ciki Allah ta'ala ka nuna mana su Allah muna kaskantar da kanmu muna tawassuli da sunayenka masu girma na alhayyu alhayyum ya zal jalali wal ikram Allah ta'ala ka nuna mana karshen waɗannan fitintunu gaba ɗayan su Allah ta'ala ka nuna mana karshen su waɗanda suke yi Allah ta'ala ka kunyatar da su Allah ka tozartar da su dukkan wanda ke cin riba da irin waɗannan abubuwa na insecurity ko kuma na kuncin rayuwa Allah ka shirye shi idan ba zai shiru ba Allah ta'ala ka tarwatsa al'amuransa Allah ta'ala ka hana shi nutsuwa ko kwanciyar hankali ko abin da yake nema kowane iri ne a duniya da alakira kuma a matsayinmu na talakawa mu ƙara gyara alakar mu tsakaninmu da Allah dukkan abin da Allah yake jarraba mu abu na farko da za mu yi mu zargi kanmu mu gyara alakar mu da Allah kowa ya tabbatar ya gyara na biyu waɗanda suke jami'an tsaro amana ce mai girma a kansu fiye da kowane mutum saboda aiki da aka ɗauke su ake biyan su albashi shine don su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu kamar yadda yake constitutionally section 14 subsection 2 article b cewa the responsibility the primary responsibility or the primary purpose of government is the security and welfare of the people gaba ɗaya manufar samun gwamnati dukkaninta shi ne babban dalilai guda biyu ne duk wani abu bayan wannan ne na farko shi ne samun tsaro na biyu kuma walwalan jama'a wannan shi ne hikimar da ya sa tun asali aka yi gwamnati ba a ce kowa ya zauna kara zube ya zauna ba an yi gwamnati a ce wane ne shugaban bangare kaza wane ne jami'in tsaro kaza wane ne alkali kaza wannan tsari na gwamnati babban abin da aka yi don shi shine don a samu tsaro da kuma walwala su ne primary purposes da ake da su na gwamnati kula da wannan ga waɗanda suke jami'an tsaro muna roƙonsu da cewa a ƙara sa'ido al'amura suna ƙara shiga wani irin hali kuma abin da ke kansu amana ne kuma za su tsaya gaba ga Allah su yi bayani ga duk wanda ya yi sake a aikinsa ya zama sanadiyyar cutarwa wallahi azin ba zai kubuta ba gaba ga Allah ran ɗan adam mai imani guda ɗaya a wurin Allah ya fi ɗakin ka'aba daraja mumini guda daya wallahi alazim darajarsa ta fi dakin ka'aba yanzu mun yi sallar magriba ina muka kalla muka yi ka'aba to wannan ka'aba da muke kallo da kowa yake shauƙin ya je gindinta baban Allah ɗaya a cikin nan masallacin kwaya ɗaya ransa ya fi ka'aba a wurin Allah kuma na sha faɗa bisa ga experience cewa in dai za a yi aiki da database na name da sim registration i still insist babu wani barna da za a yi na tsaro da ba a san waye ba ko ba a san ina yake ba in ba a san shi wane ne ba na sha faɗa ba wasu shekara biyar ina maimaita maganar kuma na sha rubuta takarda na tura wa jami'an tsaro ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba Allah ne shaida aikin mu duka da muka yi bai sha ki tsaro ba amma dai mun tabbatar da mun yi providing database database da muka yi don a taimaka tsaro zuwa ran da muka kammala aiki muka da bar sama da mutum miliyan 100 a Najeriya da na musu rijista a database kuma mutum miliyan 61 ni na yi shi gaba daya a cikin ƙasa da shekara uku kuma a shekara goma sha uku mutum miliyan 39 na samu amma sanda ne a cibin sama da mutum miliyan 61 me duka manufar don a samar wa masu tsaro wani irin platform da za su yi aiki da shi wajen magance wannan ana sace sarkin gobir ba da labari bidiyonsa ne na dawo gida yara ke nuna mu wallahi na ma gagara gani kawai na gari gasa da jini na gagara abinda ne na farko shine da gaggawa na ne mutane biyu da nasan suna harkar tsaro na ba su shawari shi an ga in an yi kaza da kaza da kaza ba sai na bayyana ba saboda al'amari na security ba kawai na nake faɗa ba ina da yakinin ko ba a san suwa suka yi ba to tabbas za a san ina ne location din su in ku aka sani to da ikon Allah za a iya zuwa a kama su ko da ba su suwaye ba kuma koda da wayarsa suke aiki kuma wannan mun shayi ba ɗaya ba ba biyu ba a takai a rubuta na yi hana gari Allah ta'ala shi ne shaida abinda aka yi don Allah Allah ɗin ya sani a kan a samar da sim and name registration an yi barazana ga rayuwa ta wallahi ba zai irgu ba wallahi a kan kada a yi na ce sai an yi ai a february 2020 akwai wanda har rediyon bbc shiga ya yi barazana wa raina ko na fasa ko in daina na fasa ba a fasa ba kuma an yi wannan harkar dan a samar wa najeriya allah ya sani wallahi al'adun hatta rayuwa ta na haƙura da ta a lokacin wallahi na haƙura don ina to hatsari shine ga abinci an samar masu cin abincin sun kici wannan yana damuna kullum a zuciya da kuma ba yau abin ya fara ko jiya ko shekara ɗaya ba ya faru shekaru da dama kuma ina faɗa Allah shi ne shaida is really really most unfortunate ina da yakinin har a yanzu in za a yi liberation wannan database ɗin waɗannan matsalolin in dai masu laifi ne ina da tabbacin kashi 97 cikin 100 ba za su sha ba insha Allah ta'ala muna ƙara aiki da dama muna tunatarwa cewa a yi aiki da shi waɗanda kuma suke filin daga 'yan sanda sojoji da sauran jami'an tsaro talakawa talakawa a yi ƙoƙari ya zama albashinsu da alawarsu na isa gare su yana da matuƙar muhimmanci kuma a kyautata aikai na tsaro ta inda zai zama duk wanda yake filin daga yana da tabbacin idan ya rasu iyalinsu ba za su lalace ba yana da matuƙar muhimmanci saboda in ba encouragement ga wanda suke fil za a ci gaba da samun matsala jami'an tsaro muna addu'a Allah ta'ala ya taimake su ya ba su nasarar magance waɗannan matsaloli na insecurity dukkan wata matsala Allah ya ba su ikon magancewa a cikinsu idan akwai gura gurbi da suke jin daɗin abin da ke faruwa ko da shi suke ƙoshi to Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ya bayyana su ya tona asirinsu don ƙasa ta zauna lafiya darasi na 30 aron ma bismillah duka tashi idan ka gane na za mu tashi الدعاء لمن عرض عليه المال بارك الله لك في أهلك ومالك الدعاء لمن عرض عليك مالا الدعاء لمن عرض عليك مالا بارك الله لك في أهلك ومالك addu'a'u liman raba alaika mala addu'a ga wanda ya bijiro da dukiyarsa zuwa gare ka mutumin da ko ya maka kyauta ko ya baka sadaka ko ya sayi ɗan buhun shinkafa ya baka ko ya samu ɗan kwanon masara ya mika maka ko kuma ya ga kana cikin hali ya ce ga naira dubu biyar ko goma ko ɗari ko ga naira miliyan ɗaya ya taimaka ma ko ya ce nawa ne kudin makarantar 'ya'yanka kaza ne ya biya maka ko nawa ne kudin hayan gida ya biya maka ko ya ce dan keke ko mashin ko mota ya baka wani abu dai da yake mai amfani idan ya maka wannan sunna tace zaka ce barakallahu laka fi ahlika wa malik shine Allah ya maka albarka a cikin dukiyar a cikin iyalanka da dukiyarka wannan hadisi asali hadisi ne na Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu iya cikin aljami as na Imam bukhari rahmatullahi alai. hadisi ne na 2049 cewa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Abdurrahman bin Auf yayi hijira daga Makka ya koma garin Madina akha rasulullah bainahu wa bain Sa'ad wa bain Sa'ad bin Rabi' al-Ansari manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi sai kulla wata irin alaka ta ƴan uwantaka ta addini wanda a wancan lokacin ta ninka ninkin baninki yan uwantaka na jini har ta kai matakin da a wancan lokacin suna iya cin gadon junansu in aka ce wani dan uwanka ne garin ku ba ɗaya ba kabilar ku ba ɗaya ba ƙauyen ku ba ɗaya ba maybe ba ka jin yaran sa baya jin naka daga an kulla alakar sai kai matakin da kuna iya cin gadon juna a wancan lokacin to lokacin da Abrahamu. bin auf ya koma garin madina sai aka samu sa'ad bin rabi al-ansari radiyallahu an wanda yake mutumin garin madina ne kuma mai arziki ne ko in ce mai kuɗi ne da arziki a garin madina in an ce kuɗi yana da bambanci da arziki kuɗi shine abin da ya shafi naira ko riyal ko bira ko sterling pounds ko euro ko dala shi ake cewa kuɗi a yanzu amma arziki kuma dukkan wani taimakon da Allah ya maka na lafiya na ƴaƴa na kwanciyar hankali na imani duka arziki ne to shi sa'ad bin rabi al-ansari mai kuɗi ne kuma mai arziki ne sai fiyayyen halitta ya ce to ga abdaman bin awu ya zo daga garin makka rike hannunsa ya zama ɗan uwanka shikenan sai ya karɓa ya rungume suka tafi yana zuwa gida ya tare shi ya ci abinci ya huda sai ya ce masa to ina da labari mai daɗi gare ka ne cewa ina cikin wanda suka fi kowa kuɗi a garin madina don haka zan raba shago na gida biyu ka ɗauki rabi ka ba ni rabi kai za ka gida gidana zan raba shi gida biyu ka ɗauki ɓangare ɗaya ka bar min ɓangare ɗaya gona ta zan raba ta gida biyu ina da gona ta dibino da a garin madina son kowa yin wanda ya rasa zan raba ta biyu ka ɗauki rabi ka ban rabi sannan ina da iyalai biyu zan kira su ka duba ka gani ka zaɓi ɗaya na sake ta ka gama idda sai ka aure ta a yadda matasan yanzu suke za a ta ana faɗa zai ce alhamdulillah dama abin da ya kawo mu kenan man taraka baki me suddan fa huwa jahilun aw majnun a wannan hadisi na bukhari da 249 abraman bin aw saboda zuciyar baka mutu ba sai yace masa barakallahu fi ahlika wa malika lakin dullani ala suq shine Allah ya maka albarka cikin iyalanka da dukiyarka amma nuna mun hanyar kasuwa zan ji in nema da kaina bana bukatar a bani kyauta ba na bukata nuna mun ai kai ma ni ma kai ko eh Allah ko bai baka eh to ni ma nuna mun hanya an je ne ma Allah ya bani ai mu zuciyar mu bata mutu bai ce in aka nuna mana kasuwa da hanyar gona da inda ake dako wallahi za mu je mu nemi jari ko mu shiga kasuwa yayi rejecting gidan yace baya so gonar baya so shagon baya so iyalin baya bukata a nuna mini yadda kai ma ka nema ni ma zan nema kawai da mun sirrin kasuwar garin ku kawai ka mun ka bani mentorship kawai ka nuna mun hanya zan yi ta wannan darasi ne mai girma a yau matasa iya cin abin da kullum muke faɗa sai matasa su ɗauka wai duk wani wanda aka ga Allah ya ɗan buɗa masa sai su ɗauka wai kowa loki ne ribar rayuwa ne ko connection ne ya bashi in connection ne mu fa ƴaƴan talakawa ne iyayenmu ba kowa ba ne ba mu san kowa ba ai babu connection a duk duniya da ya kai ya zama kana da connection da Allah in dai kana da connection da Allah to duk wani connection a duniya hayaniya ne da ban kaura connection ɗin Allah shine ba a ɗauke wuta kuma Allah ne kadai idan ka roƙe shi zai buɗe maka kowace hanya in ka tambaya muna da connection eh me connection sai wallahi shine Allah shi ne nan bawa kuma shi ne muhimmi in Allah ya hana ka duk duniya akwai mai baka in Allah ya baka akwai wanda ya sai hana ka a duniya ko wani connection kake ne mutane nawa ke zama su yi kiyamun laila su roki Allah gari ya waye suna fita su nema abinda da suke nema kira su a ba su ai Allah ne connection amma in kana jiran ko Allahi wane ne ko malam wane ko shugaba wane shi kansa bai isa ya baka abinda da Allah bai baka ba sai Allah ya baka so mutumin da ke da Allah me yake nema kuma inni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i so me kake nema da wuce wannan kaga ibnu aw ya fa amma bashi connection din na sa'ad bin rabi manyan biloniyar sun garin madina yace na yafi nuna mun inda ake nema zan roki Allah Allah ya bani bayan lokaci kadan ibnu aw waye gari a garin madina babu wanda ya fi shi arzikin babu wanda ya fi shi a cikin garin Madina hatta Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radiyallahu anhu ibn Abu sandi ya fi shi be ya fi shi wadata amma a yau yara da dama matasa ba su bukatar ka gaya musu wahalan da ake sha a rayuwa a yi nasara duk wanda ya nasara ko dan kasuwa ne ko dan boko ne ko malamin addini ne ko mai sana'ar hannu ne gani suke wai kowa loki ne ba shi ko connection ne ko privilege mutane da dama da kaga suke matsayin da suke a yau ba haka suka fara wani in ya gaya masa wahalan da ya sha a rayuwa sai ka ji tausayinsa ai mun san manyan masu kuɗi a tarihin ajiyarcin najeriya akwai gidan su allaji ɗan tata aiko akwai kayan da nake ganawa da babanmu allaji amin ɗan tata na san mahaifinsu mai kuɗi ne tun a da haka tarihi ya tabbatar mana na ce masa allaji kuɗin nan babu da ka samu gada kai babanka ya baka ko kai ka nema sai ya murmushi sai ya ce bin malam ai mu lokacin mu ba irin lokacin matasan yanzu bane. babana ina son jari yace ce bai bani kwabo ɗaya ba sai ya ce muni ka je kaka nemi naka idan naga kana nema in naga ka kama hanya ni zan taimake ka a gaba yace ce ina ɗansa kuma yana da wannan kuɗi ɗin amma malam wallahi kwari nake zuwa in tona rijiya na sayi alo in rika sawa a cikin ruwan rijiya mutane suna zuwa sayan abinci da kaya daga Nijar ina shayar musu da raƙumansu suna ba ni kwabo da karo da sisi haka nake yi zan zauna a fari wani lokaci har dare nake kaiwa ina tarar raƙuma ina shayar da su amma babansa tun a wancan lokacin biloniya amma yake sai ya biya ne yaran yanzu ba su bukatar su san wahalan da aka sha a rayuwa ba sa bukata lokacin da muke karatun addini Allah ya sani wallahi akwai ran da nake fita a dare a kofar gidan mahaifina daga gida karfe 4 na dare bai ban tafi gidan karatu ina zuwa gidan malamin da ke karantar da ni Sheikh Salih Sadauki ina ita gidansa ba kiran asban farko ba ina fita Allah ya ji kan mahaifa za ta fara addu'a Allah da ya dawo da shi lafiya saboda zan fita tun daga gidanmu zuwa gidansa mai iya yi wa tafiya ce da ta kai minti arba'in ko abin da ya kama da haka amma ba zan ci karo da mutum ɗaya ba a kan hanya cikin dare da zan fita saboda me ina son idan za a yi karatun sassafe a fara da ni na kammala in dawo in tafi ko kasuwa ko wajen koyon sana'a na koyi ɗinki a gidanmu na koyi makanikanci na gyaran mashin na koyi kafintanci a vocational training center na koyi electrical engineering wanda yake ce electricity a makaranta muna neman kudi taro da sisi abinda na fara kasuwa da shi buhun wake na saya na ajiye bayan lokaci da aka yi hutu na sai da shi na fara tafiya wani gari a babbe daɗin ko ina so shinkafa ina sayarwa kuma a lokacin bani da bukatan wannan in na ce a yi mahaifina zai iya mun iya wannan amma ba na bukata ba na bukata matasanmu a yanzu ba su bukatan ka ba su Mutu, matashi zai ce mata da Allah ina so ya kawo proposal a bashi jari ba a ba da jari na fada inda ana barwa da ibn abu ya koya babu mentorship da kake nema a duniya da ya wuce wannan abinda nake nufi da ba a ba da jari shine ka'ida kai za ka je ka fara nema sai ka zo ka ce ga harkar da nake na samu nera dubu ɗari biyu amma kuma zan yi kaza nera dubu ɗari hudu ina bukatan bashin dubu ɗari biyu in ƙara akan wanda nake da shi don da kai za ka fara asalin foundation ɗin jarin kai za ka nema in ka nema sai ka nemi a tallafa maka idan ka fara amma ka zauna ba ka san yadda aka nema ba aka miƙa maka to kafin ba za ka yi albarka ba me yasa muke cewa a hausance da al'asa ya ce wai dukiyar gado ba ta da albarka a'a ba gaskiya bane dukiyar gado ta halal tana da albarka me yasa ba ma ga albarkar ta dan wanda aka raba aka bashi bai san wahalar neman ta ba shi ne magana shi ne bai san wahalar da aka nema ba zaka daga an bashi sai watsar da ita amma inda mahaifinsa ne bai san wahalar da ya kula da ita don haka ana iya taimaka maka da jari amma in ka sani sai kai kaje ka nemo wanda ya za ka nema ka je ka share gona ko aran gona ka nema ka duba wurin da yake da ɗan safety kaɗan in babu shiga digital farming ba ma sai ka fita a bayan gari ba a cikin gari ka je ka fara ɗan yin noma na digital farming a cikin gari ka ne nemi abin da kake nema ka fara idan ka fara ƙaddara kana neman taimakon taki sai ka ce da Allah allajuwa da ina neman bashin zan sai taki buhu biyar bayan damuna ta wuce inda sai da amfanin gona zan biya ka kar ka zo ka ce ba ni kawai mai iya yi wa ba ka bashin taki buhu biyar sai ka fiya sai ka je ka sa a gona ka yi don Allah ka ga albarkar da Allah zai samu mai iya yi wa idan ya ka dawo da kuɗin ya ce ya yafe maka ka samu wannan jarin sai ka fara tunanin ya za a yi larka zuwa Kano ina dan sayo kaya ina sayarwa da haka ake farawa in ka sha wahalar rayuwar ka samu experience a kasuwanci ka san yadda ake neman halal to nan gaba idan ka nemi ƙarin jari to masu baka suna da yawa bal ma a garin za ka je kano wani ma bai san mene mahaifarka ba bai san ka ba in yadda da kai sai ka ba da naira miliyan sai sai baka kayan miliyan goma ba ba haka ake yi ba amma matashi sai ya zauna tun da yake a rayuwarsa bai taba aikin naira dubu goma ba wai sai ya zauna ina neman jari ne zan fara zuwa china ina son 50 miliyan naira ka tambayi duk 'yan kasuwan arewa ga dai 'yan kasuwa a nan allaji dan kasuwa ne ka zo ka tambaye shi haka yayi allaji shefu ɗan kasuwa ne kuma manaja ne akan darita ne akan fannin buwa misali ka zo ka tambaye su ga mutane da ake yi ba a haka sai ka yi yunkuri ko babanka ne mai kudin sai ya ga kana ƙoƙarin in ka nemi a tallafa maka sai a tallafa amma cuwa-cuwa ne ba ka taɓa yi ba Ba ka shiga kasuwa ta san wahalan da ake sha ba ruwa bai maka ɗan karen duka a neman halal ba Ba ka sha da ƙyar a hannun 'yan fashi ba haka kawai kana zaune ka shiga intanet wai shi ke sai ka buɗe watsa sai ka yi wai ga proposal ka kawo 15 million dollar za ka je china ko baka daba neman wai wannan data ma san da baban kai maka alfarma sai ma data kuma wai za ka yi ba haka ake ba yunkuri muke mu fara in muka fara wallahi Allah zai kama masu tallafa mana wannan shi ne darasin da sahabi abdaman bin abin ya koya mana shi da aka ba shi ce a barin nema da ya nema bai samu ba ka taba jin ana maganar sahabbai masu kudi a duk duniya ba kira ibn awf ba ka taba ji yana fa tafiya shi gudun kudi yake yi yace ina tafiya akan hanya sai daga dutse akan hanya da zai cutar ina son na gusar da dutsen na samu ladan sadaka amma ina tsoron kar na daga karkashin sa in samu zinare na ɗauki zinaren dukiya ta ta karu kuma ba na son ta karu na bashi kuma ya zama a wurin Allah na yi laifi na yi almubozaranci Sosai sai mun yi yunkuri mu fara ko ta hanyar noma ko ta hanyar yin wani abu na kodago da za a bamu in ka samu foundation na dukiyar sunna ce ta Allah zai kawo da za su taimake ka kuma suna da hanyoyin Allah yana da hanyoyi masu dama da zai kawo ya tallafa maka mafhum sai shi yasa yace barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya sanya maka albarka cikin iyalanka da dukiyarka a hadisin bukhari na 2040 da nawa da 49 da gaba na gaba kuma ita dukiya da 'ya'ya babban abin da ake nema a cikinsu shi ne albarka muna wasa da irin addu'o'in magabatanmu iyayenmu suna da ƙoƙarin albarka addu'a na albarka daga ka zo gaban babarka in ka mata abin dubu da zai ce Allah ya maka albarka ba haka ba ne? babanka sai ce Allah ya maka albarka ‘yan uwansu idan ka kyautu da su ce ɗan gidan wanda da ya shuru Allah zai masa albarka kullum addu'a su ne Allah ya mana albarka shi yasa kake ga a yanzu ana da albarka mutane da dama Allah musu albarka amma me yasa zamaninmu yanzu albarkar take raguwa idan ana komawa ƙasa daga ciki ne ba a cika roƙon albarkar ba wani lokaci kalca da yare ya yi tasiri a mu maimakon ɗanka yi maka abu ka ce Allah ya maka albarka sai a ce sai thank you don Allah thank you mai ma'anarsa na gode a cikin jumlar akwai sunan Allah ai ka san baka roƙa masa albarka wani sai a a wai sai ce ɗan wai kudos ka ji naka Allah wadan naka ya lalace Allah wadan aka yi lalace to in ka sai wa ka thank you don Allah mai ka koya masa in ka ce dai thank you ko da akwai sabanin akwai laifi ko babu ni da kai mun yi tarayya akan babu lada a cikinsa don ba shi ne asalin godiya ai thank you da na gode duka wannan kalca ne amma asalin godiya shi ne jazakumullahu khairan Allah ya saka muku da alheri ai alheri shi ne albarka ma'anan albarka shi ne alheri da kalala mai yawa so cewa jazakumullahu khairan shi din ma roƙon albarka ne iyayenmu ba su da sake wajen albarka Allah ya maka albarka Allah ya baka masu maka Kullum sai sun kira maka Allah in yau za ka tura musu kudin cefane ne dubu goma a wata wallahi sai su maka wannan addu'a mahaifiyarka idan ka tsaya mata nemo sai ta ce Allah ya maka albarka ka taɓa jin ta ce thank you shi yasa gaba ɗaya ‘ya'ya albarka ake nema musu yanzu mun waye gari muna zamanin da ni'imomi da dama Allah ya bayar ya cire albarkar sai suka zama bala'i albarkar kuɗi ya yi ƙaranci yanzu albarkar ilimin addini ya yi ƙaranci albarkar ilimin zamani ya yi ƙaranci albarkar haihuwa ya yi ƙaranci mun tashi muna yi wa iyayenmu wanki da guga ka tambayi kanka tsakani da Allah in a birni kake rabon da ɗanka ya wanke kayan ka goge sun yaushe ko ya wanke maka mota ko ya wanke maka gidanka wa yake tunanin wannan amma da waɗancan hidimar ƴaƴa ne ke yi wa iyayensu kuma ba sa kula da wai babansu alhaji ne ko alhaji ne aikin ‘ya'ya ne su wanke wannan yanzu duk an daina me dalili saboda albarkar ta yi ƙaranci hatta ilimin addini a yamin ka kula a wajen jama'a da dama albarka ta yi karanci ina ilimi zai albarka ba a daimi karatun don Allah ba ba a karantar da shi don Allah ba ina zai albarka in ya zama manufar karatu da karantarwa shine don mutane ka burge su ina za samu yardar Allah na wannan ina ilimi zai albarka yanzu ba akwai almajiran da suna jin kunyan su ce malam wane ya karantar da su me dalili watakila a wani ƙauyen sun fi malamin nasu shahara malami ba zai fito ya ce wai malam wani ne koya mini ba in kana son ilimin kai albarka sai ka yi rafi. da wanda suka koya maka tun daga alu an baki wauzal ko alifun ba'un ta'un sa'un duk wanda ka zuwa gaban sa ka koyi karatu sau daya to ka fito ka ce wani ya karantar da ni zaka rika kaddara shi zaka rika bar addu'an Allah ya kara masa albarka Allah ya sa ilimin sa zama mai amfani yau mun kai zamanin da ɗalibi a yanzu da bai wuce shekara arba'in ba zai kalli wanda yake ya fi shekara arba'in yana karatu yana karantarwa zai zage shi ya ci mutuncinsa mai iyawa ya karantar da shi ba cewa aka yi kai a gyara ba amma akwai wanda saboda fananasta ta fi kuskurensa in kaga kuskurensa sai ka neme shi kamar sanasita mai iya yiwa ma abin da kake zaton kuskuren ne ba kuskuren ba ne ya fi ka hujja saboda akwai information da kai baka da shi amma yau babu wannan ya zama harka ce ta karantarwa wanda bai wuce a ce yana da iya aji ɗaya ba ya zo mai wa'azi saboda social media ta ba kowa dama ya zama shaidi kowa zai iya kafa facebook ya yi wa'azi wani idan ka gan shi sai ka ga gashi ka ɗauka furfura da ashe gashin aifuwa ne shi ma zai wa'azi to in ma furfuran ne furfuran ba na yin kasa da shekara talatin fa yan shekara ashirin da biyar gara ta akwai masu furfura ba wai don ka yi furfuran da ta ka girma ba wani zai shekara 60 bai da ita wani zai kai 40 bai na da ita ba halitta ba ce kowa da yadda Allah ya halicce shi su in muna son ilimin mu yi albarka mu nemi ilimin don Allah mu karantar da shi don Allah kuma kar mu nemi yaddar mutum yaddar Allah muke nema a ciki kuma mu rika dagewa muna kwatanta aiki da abin da muke karantarwa ya zama a aikace abin da muke karantarwa muna koyi da shi mafu tsayi don haka a rayuwa duk abin da muke nema mu neman mai albarka karatun addini mai albarka karatun zamani mai albarka jari mai albarka haihuwa mai albarka ko me kake nema roƙi Allah mai albarka kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka amma mai yawa mai albarka ya fi kaɗan mai albarka mafhum tayyib yau zaka ga hatta annabawa fa albarka Allah ya musu duba annabi Isa fa asharat ilay qalu kayfa dukallimu man kana fil mahdi sabiya sai ce qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya sai ce waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa Ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya alaman albarka sai ce wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran wata sura maryam aya ta dawa. 29 da kar fara sai 30 sai 31 sai 32 kaga sai ce Allah ya sanya ni waje alani mubarakan aina ma kuntu wannan shine tsari albarka duk inda nake annabi zai ce Allah ya sanya ni ne albarka shi yasa duk garin da ka rayu ko anguwar da ka rayu ko kasar da ka rayu to ka bar alheri da ka shuka ko ya zama a ma'aikata ce babu wurin hannu salawar kai ka fara kwadaitar da su a rika salloli a jini ko ya zama a wurin babu tsarin taimakon marayu kai ka fara assasa mu zo mu rika dan bada gudumawa ran da ɗaya a cikin wayar su za mu taimaka wa iyalansa ya zama duk inda ka zo nan. in an zo da ba a gane ga alherin da ka shuka ka bari shi shine waje ala mubarakan aina ma kar ka kuskura ka rayu a gari ko anguwa ko ƙauye shekara ɗaya biyu uku hudu baka bar wani alherin da ka asasa ba ko alherin karantar da addini ko wani masallaci ko makaranta ko gidan marayu ko almajiran da ka tarbiyyantar da su ilimin addini ko ma ka koya musu sana'a ta kafin hanci ne ko ɗinki ne ko gyaran wuta ne ko kuma sun fandare sun zama ƴan duniya kana jan su a jikin suka zama bayan Allah na kwarai ya zama dai akwai wani abu da za a kalla na ɗan adam ko wani abu na alheri da za a tuna cewa ka bar alheri a wurin kaza ba wai ka je gari ka zauna ba daga ka zauna in an yi sata ana da kai ne in an ɓata ‘ya'yansu ‘yan mata kai ake zargi dalilin kai an san ba mutumin kirki ba ne duk inda ‘ya'yansu aka fara koya musu zuwa shaidan ta ce to wane ne ai shi ne zo ganin kamar ya lalace to wallahi rayuwa ba ce albarka shi yasa waje alade mubarakan aina ma kuntu duk inda nake na zama mai albarka kuma Allah ya mun wasiya bis salati waz zakah da sallah da zakka siffar mutum mai albarka bai wasa da kam salawat bai wasa da zakka matukar ina raye kuma wa barzan bi walidati ni mutum ne mai nagarta ga babata shine nagarta wa iyaye tunda ba halice shi da baba ba kuma Allah bai sanya na zama mai girman kai kuma dai iska ba shi ba mai girman kai bane ko ba mutumin banza bane ne shaqiyya wato tababbe Allah bai sanya ba so kishiyar wannan ya zama kishiyar shine mutum ne mai humility mai ƙasƙantar da kai da tawali'u na biyu kuma mutum mai na kwarai salihin bawa waɗannan su ne abin da yake da muhimmanci a wannan shi ne duk abin da muke nema muro ki Allah mai albarka ko mene ne a kasuwa a karatu a sana'a a aikin gwamnati a private sector a noma a sana'ar hannu ko menene albarka aure mu ne mai albarka ƴaƴa mu nemi masu albarka ko me muke nema mu nemi me albarka yanzu muna zamanin da albarka ke karewa shekara arba'in yana da wahala ka san waye mai cutar ulcer in ka auna arba'in da biyar ka je ka bincikawa ake maganar olsa to yanzu abincin akwai shi ba babu shi ba ko kana sa a fili babu kudin saya ko ba mai baka fi sabilin lafi ko kuma ka sayi abincin albarkasa ta kare bayan awa biyu sai ka ji cikin ka empty kamar an yi gobara kuma ga jarrabawa mutum miloniya ne amma da cutar ulsa sai kai ka san bala'i ya kai bala'i ai ka san albarka ta abinci ta dace musamman ulsa da ke da alaka da yunwa mai diluted HCl kenan Allah ta'ala ya samu wanye lafiya na'am addu'a liman بارك الله لك في أهلك وآلك إنما جزاء سلف الحمد والأداء الدعاء لمن أقرب إلى الله الدعاء لمن أقرب الله بارك الله لك في أهلك ومالك بارك الله لك في أهلك ومالك بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والله addu'a'u liman addu'a ga wanda aka ba wa bashi idan zai biya kudin bashin da ya karba kai ne ka ci bashin dubu ɗaya dubu goma dubu hamsin dubu ɗari miliyan daya ko abin da ya kama da haka sai kuma kaje za ka biya bashin da ka to a wannan hali ana so ka yi addu'a ga wanda za ka biya shi ne barakallahu laka fi ahalika wa malika inna ma jaza'u salaf alhamdu wal ada ita ce addu'ar da ake shi ne Allah ya maka albarka cikin iyalanka da dukiyanka lalle sakamakon bashi shi ne a yi godiya sannan a biya bashin wato a biya bashi kuma sai a yi godiya ga kudinka dubu goma na dawo maka da shi malam usman na gode da kaban bashi allah ya saka da alheri allah ya kara wa dukiya albarka to wannan ita ce addu'a da ake yi wannan hadisi asalinsa na sahabi ne mai suna abdullahi ibn abi rabi'a radiyallahu anhu yana cikin littafin imamun nasa'i rahmatullahi alaihi na amalul yawmi wal laila namba na 372 cewa shi abdullahi ibn abi aufa yana da arziki yana da kuɗi sai manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ci bashin kuɗi a hannunsa na dubu arba'in dubu arba'in ya karba cewa a matsayin bashi a hannun wa a hannun abdullahi ibn abi aufa yana cikin amalin yomi wallaila na imamun nasa'i rahmatullahi alaihi dan ba na 300 da nawa da 72 to fiyayyen halitta sai ya samu kudin zai biya shi bashin da ya karba to da ya zo ya miƙa mar kudin sai ce masa barakallahu laka fi ahlika wa malika illa ma jazaa'u salaf alhamdu wal ada Allah ya maka albarka cikin dukiyarka da 'ya'yanka abun sani kadai sakamako na biyan bashi shine a biya bashin kuma ayi godiya cewa ayi godiya duk wanda ya baka bashi ya taimake ka amma yau muna cikin zamanin da mu ɗan adam ana iya ma mana taimako mu butulce kyauta ma a baka wanda ya taimake ka sai ka butulce masa kuma wannan lalacewa a cikin dukkan categories akwai su akwai cikin 'yan kasuwa cikin yan boko cikin almajiran addini cikin malaman addini cikin yan siyasa cikin dukkan jama'a akwai akwai wanda ba zai taba buɗe baki ya faɗi alherin da aka bar ba sai dai me sai dai ya koma gefe ya karya akan sharri amma kuma an masa alherin maybe ba sai ba ba ba ba to a ka'ida na musulunci wanda ya baka bashi ba ya cancanci ka masa addu'a a wurin Allah na alheri balle wanda a rayuwa ya taimake ka mu rika koyi da halayen iyayenmu da malamanmu wallahi magabatanmu ba sa walakantar da alheri babar ka duk wanda ya taɓa mata dattakun naira dubu goma ba ta koma ga Allah sai ta gaya maka babanka idan ya taɓa koma wani gari aka ba shi ɗaki kuka sauka na sati ɗaya ba haife ku ba har sai kun girma kun samu labarin zuwa na gari kaza wane ne ya sauke ni ya bani ɗaki kwana na bakwai a cikin ba sa rena alheri in yau kana da mahaifiya in ka je wajen da bayan sati daya sai ta gaya maka duk alherin da aka wani ya mun kaza abokinka wani fa a sallan nan da ya ya turo min dubu goma da ya zo ya gaishe ni ya ba ni naira dubu goma za ta gaya maka ba sa rena alheri to mu zama jama'ar da ba ma rena alheri kuma ba ma butulci alheri mutum na kware baya mani alherin da aka wanda ya taimake ka ko ya baka jari ko ya biya maka sadakin aure ko ya baka wajen zama ko ya koya maka sana'a ko ya karantar da kai addini ko ya karantar da kai karatun zamani ko ya ko kuma ya baka aikin da zaka yi wanda ya maka alheri a rayuwa baka mutunce masa in kai na kwarai wanda yake ba na kwarai ba shi yake wa alheri amma na kwarai baya ya annabi da kansa fa bashi aka bashi ai ya dace jitin kaho ai ni ne annabin kuma wannan ai talaka na ne ni ne shugaba a garin madina ni ne kaza in ma ya karba ya ce ba sai biya ba amma annabawa ba a samun su da siffar da ba ta kamala ba ya karbi bashi bai ce a bashi kyauta ba kuma ya biya bashin kuma ya addu'a barakallahu laka fi ahlika wa malik inma jaza'u salaf alhamdu wal ada shi yasa za mu ga duk inda addu'o'i suke zuwa a musulunci za ka ga ba sa fita daga roƙon albarka ko alheri ba ka jin wani tanki. to ko turancin ma za ka yi ɗanka idan yi alheri ka ce may Allah bless you may the almighty Allah bless you misali in kai wannan bai yi ba da ka ce thank you da ka ce may Allah bless you wanne May Allah bless you. Mu rika replacing waɗannan kalmomi da muka gaje su wanda ba su da wani lada. Mu rika faɗan abin da muke roƙa wa 'ya'yanmu da sauran jama'ar da muke mu'amala alheri da albarka a wurin Allah. A rayuwar wannan fa dukkan dukkanin in babu albarka wallahi yariya ne da barkaura. Mu yawan roƙon albarka. Akwai baiwar Allah da na sani ko kuskure 'ya'yanta suka yi. ba ta cewa Allah wadan ku sai ce Allah dai muku albarka ya gyara halayen ku a kowane hali hatta halin kuskure na rashin tarbiyya sai ta roƙa musu Allah ya musu albarka me dalili saboda bakin iyaye yana da alheri idan kai daidai ma ka musu kuskure kai ko daidai kai suka maka tofin alatsi ne in ba kai sa'a ba burbuɗin tofin alatsi ne sai ya shafe ka balle kuma a yi rashin sa'a ka faɗa musu su maka addu'a a wurin Allah ya zama su ka zalunta al'amarin ya kare a wanda ya zalunci uwarsa tana zaune tana cewa ni da wani ta kira sun ce ni da shi Allah ya isa Nan da ta yi fara ce ni da wani Allah ya isa in dai ka san darajar addu'ar iyaye wallahi ko faɗa aka yi aka maimaita sai ka ji hankalinka ya tashi sai ka ji kana kaɗawa don abin da ya sa uwa sai addu'a ne muni wallahi abin ya fi iya so mu zama masu yawan roƙon albarka Allah ta'ala ya yi ta maimaita albarka albarka albarka albarka a ƙorani a wurare da dama sau nawa albarka ya zo a ƙorani bare da in ba ku misali sau nawa Allah ta'ala ya kira albarka na'am sau tara sau takwas interesting kalma ta albarka ko wanda aka yi ishtikaki daga cikin albarka sau nawa ne <laughs> akwai guda talatin da biyu a ƙur'ani albarka da kalmar da aka yi ishtikaki a albarka muna da guda talatin da biyu ai albarkar hatta Allah yakan jingina wa kansa fa albarka shi da kansa Allah ya jingina wa kansa ne albarka shi da kansa yana yi min babin misal ɗakin ka'aba Allah ya kira shi da albarka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin da kaga ɗakin ka'aba ba Allah yace ne albarka ne wala sura ne zama Ali Imran aya ta nawa aya ta nawa da shida ne ko na'am kaga ka'aba albarka Allah ya kira qur'ani ma Allah ya ce masa menene yanzu da muka taru muke karanta qur'ani ba dare ba rana albarka take yana da qur'ani kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar eh, wannan sura ne ne su aya ta nawa eh? ashirin da tara Allah ya maka albarka haka misali to Allah ma yana jingina kansa albarka kamar yadda yake tabarakallahu rabbul alamin ai tabarakallahu abin da ke nufi Allah yana da albarka don ma'anan tabaraka shine Allah yana da alheri da falala yanzu ba cikin albarka da falalan Allah muke numfashi ba idan mun nan ba falala ce daga wurin Allah ba kunne ba haka bane jama'a nawa ke asibiti yanzu jama'a nawa ne Allah ya ba su duniya amma suka ce babu Allah din ba so Allah da kansa yace tabarakallahu rabbul alamin tabaraka Allah yana da albarka Allah yana da falala Allah yana da alheri da yawa babu wata halitta da ke da alherin Allah don shi alkhaliqu tabarakallahu rabbul al tabaraka nawa ne a qur'ani tabaraka tabaraka tabaraka shi kuma nawa ne misali ko dai a wuce gudana guda zai zama takwas ne ba tara ba takwas zai zama takwas ne wa zai iya irga musu za a kokarta to bismillah sai ka ba ni su ya ce biyu akwai a furkan ne aya ta farko tabarakal na zalal al na ala abdihi kuna lil'alamina na zira an samu daya تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من هذا الوجل لك قصورا آية تقوم نو فرقان ما بك كما بنا غافي ديا آية تستند دي هكذا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا munira duka qur'ani ita kadai ke da sama da guda daya tabarakal ladzi nazzala tana da guda uku ta kira su sai wanne a araf na'am oke ala lahul khalqu wal amr ba fa ba fa tabarakallahu rabbul alamin ne babu fa abu ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin ayata 54 da muke nan karshen ta ayata 54 a farkan mun samu nawa kenan mun samu sai sai da ta biyar na suratul rahman karshen rahman kenan ko tabaraka rabbika dhil jalali wal ikram aya nawa kenan zai zama aya ta 78 ne ba 77 ba zai zama 78 zai da karshe a cikin ar-rahman dan da man 78 verses ne mun samu nawa kenan yanzu biyar saura da uku kenan zai zama suratul mulk ta farko kenan ko tabarakal ladhi bi yadihi almulku huwa ala kulli shay'in qadir ayar farko amma mun samu nawa shi da saura nawa azafir ko o nan ne mai fata barakallahu rabbul alamin ita ta a arab 54 tabarakallahu rabbul alamin gafir kuma fata barakallahu rabbul alamin ta arab 64 ta gafir 54 zai zama kenan saura nawa akwai a ah, ba haka ba ne ba haka ayat take ba yi kuskure ba haka ba ne na'am suratul jumu'a a ah, suratul mu'minun nake son ce shine ko da aka tazo sun maja'ala min fata barakallahu ahsanul khaliqin zai zama karshen aya ta goma sha hudu kenan fata barakan lalli da ke ishara ga Allah waɗannan ne kan insha Allah to Allah ya tsaye maka mu je malam kada lokaci ya kare ko du'a wa qawmin min ash-shirk اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك بما لا أعلم دعاء الخوف من الشرك دعاء من الشرك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك اللهم

ko yin aikin alheri mu tabbatar da cewa ba mu bayyana aiki don mu burge wani mutum ba Allah ba ya zama dukkan aikin da muka yi mai sunan ibada mun yi shi don Allah ne shi yasa bayyana aikin alheri ba laifi ba ne amma ɓoyewa ya shi alheri in mutum ya aikin alheri ya bayyana aikinsa saboda imaninsa gaba da Allah yana ga ba zai ɓaci ba kuma ya yi ne don wasu su yi koyi da shi wallahi baya damuna ina ma yaba masa a boye aikin alheri ko da ba duka ba mafiya yawan aikin alheri an fi samun yarda Allah ta wannan wurin amma da bayyanawa in don Allah aka yi da boyewa duka halal ne amma boyewan ya fi falala za a iya bani misali a Kur'ani? in tubudu sadaka ma mahi wa in tukfuha wa tutuha alfuqara fa huwa khairul lakum Allah ya ce in kuka bayyana sadakokinku ma dalla da su amma in kuka ɓoye kuka ba wa talakawa shi ya fi alheri kaga bayyanawa halal ɓoyewa kuma ya fi me ya fi falala wannan halal ne wannan ko mai falala ne so da haka ba za ka aibata wanda ya halal ba matukar don Allah ya yi wannan aya zai zama wace sura baƙar aya ta nawa na'am 271 eh haka ne Allah ya maka albarka zai zama 271 in tubudu sadaqa fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum don haka ana iya bayyana to abinda kuma yafi ba ni tsoro a yanzu sune abubuwa biyu na farko mutun ya maida dukkan aikin sa na alheri sai ya bayyana ya zama hatta dakin kaba mutun iya dawafi sai ya dauki bidiyo yana bayyana gashi yana dawafi yana dawafi shi da kansa yake video a ginnin Ka'aba yana bayyana yana dawafi ko da kana bayyana wani aiki don kai encouraging wasu su yi kada ya zama komai namu a bayyana ne dole ya zama akwai ibadu da kuma kyautatawa da muke ɓoyewa idan mun yi babu wanda ya sani sai Allah na biyu bayyana aikin wasu ya sa masu ɓoye aikin alheri wasu sai ana zargin ma ba su aikin alherin mai iya yiwa wanda ya sayi buhun masara goma ya bayar akwai wani wanda kada aikinsa ya ɓoye ya ɓaci ya sayi buhu ɗari ya raba ba a ma ba to yau mun shiga zamanin da mutane sun waye gari duk aikin alheri yana facebook ko twitter har ya zama wai wanda bai saka nasa a wurin ba gani ake bai ba wane yayi to ina su wani kuya ba ku yi ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi aikin alherin da ake neman yaddar Allah dole sai an kai shi social media kun karanta tarihin magabata kun san yadda suke boye aikin alheri kuwa mun karanta ayyukan magabatanmu na kwarai mun san yadda suke boyewa kuwa idan ka duba cikin hilyatul auliya akwai kissa ta Ali ibn al-Husayn a volume na uku namba 135 daya daga cikin magabata ne Ali ibn al-Husayn ibn Ali ya wayi gari mai arziki ne amma a garin da yake babu wani wanda ya san yana yin wasu ayyuka na alkhairi ya bari tsakaninsa daga shi sai Allahnsa amma mutanen garin sun shaida abu daya shine duk lokacin da aka shiga fari ko talauci magidanta talakawa mutum zai buɗe gidansa da safe sai ga ta kan katanga an jeho masa buhun abinci an ajiye sai ya tashi a cikin dare kada wani ya sani shi yake ɗaukan abincin a gadon bayansa yana jefa gidan talaka kada wani ma ya sani mai ke faruwa suka ce ba mu sani ba sai ran nan Allah ya ɗauki rayuwarsa. Da ya rasu mun zo muna masa wankan gawa da safe, sai muka ga mai kuɗi ne amma gadon bayansa ya yi kauri yadda kasan wani kaushi. Sai muka fahimci aikin ƙarfi yake a gadon bayan. Kuma da muka binne shi daga daren sai muka daina samun sadaka a gidajenmu. kwana ɗaya ba mu ga buhun abinci ba kwana biyu kwana uku sai suka ce ikon Allah ashe duk wannan aikin alheri Aliyu bin Husaini yake yi sai suke cewa wallahi ma faqadna sadaqata sirr hatta mata Aliyu bin Husaini wallahi ba mu rasa sadakar boye ba sadaka a boye babu wanda ya san wanda ke ciyar da mu sai wannan bawan Allah da. da ya rasu sai muka daina samu rasuwarsa daga nan komai sai yake sai muka gane ashe shi yake aikin alherin babu wanda ya sani ya ma fa saka yaransa boyi-boyi ko ɗan aika ko ma sun je bai yadda ba iyalansa da suke gida sun ce sun san yana tashi a dare fita amma ba a san me yake yi ba shi yasa hadisi manzo Allah ke cewa inna sadaqata sir tutfi ghadab rabb hadisin ya cin aljami'u sagir na 1029 cewa lalle sadakan boye kai sadaka babu wanda ya san kai ko iyalinka ka boye mata yana tun kuɗa fushin Allah daga gare ka in ma akwai laifin da kai Allah zai fushi da kai sai fasa fushin da kai in ma a garinku ku an yi wani laifi da Allah zai halakar da mutane kai sai Allah ya kubutar da kai shi yasa ka'ida kada mu zayi gari don ba mu ga wani ya bayyana ba mu rika zargin duk wanda bai bayyana aiki ba cewa baya yi Allah ne ya raba shinkafa to kai ina naka Allah ne shi fa ba mu ga yayi ba tsakaninsa da Allahnsa in ya yi Allah sani in bai ba Allah ya sani kai kuma mai wadatan karka ce to yanzu mali ya bamu satan ansa ko ba mu yi ba za a ce muna yi wallahi kai da Allah in baka yi ba wannan abin da na yi ba kare ka na yi ba in baka yi abin da ya dace na taimako ba za ka je ka tsaya gaba ga Allah gobe kiyama ha antum haula tun fiƙo. fi sabilillahi mai yabu yabkhal wa mai yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi Wallahul al وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ونسول هذه الزمان محمد آية نوى <laughs> إيه آية تكرشة ناسا تكرشن أما نمبر آية نتنبيا <laughs> ثلاثين ko da ثلاثة kaifa usta an kure ka anan barazanarka ka ta gare amma ka yi kokari foshewa Allah ya maka albarka kula ga wannan na farko mu ga talakawa al'umma a gari da a ƙasa mu daina zargi idan mun ga wani alheri ya bayyana wani bai bayyana ba akwai jama'a da yawa wallahi ko a masallacin nan akwai yanzu anan da muke zaune akwai baban Allah da tsakanin da shi bai wuce mutane uku ba wallahi ya gina masallaci a Najeriya a record sun fi guda 80 amma sa da ya haifa bai san guda uku ba kuma yana zaune anan muna kasu da shi kuma anan in nace muku wani za ku yi ta mamaki za ku yi ta mamaki akwai ran da aka taran anan na yi sallah suna neman gina masallaci yana gani ya tsaya ya fita ya tsaya jira na naga suna neman masallacin ce ko za a taimaka min abin dama na gina da Allah a taimake ni don Allah na ce masa za ka iya na hada da sai ce amma da Allah kar a gaya wa kowa yanzu idan ka zo ka zarge shi aka ce iya da rufin asiri kuma dan kasuwa ne ba ba ma'aikacin gwamnati ba dan kasuwa ne sai ka ce bai yi ba don Allah ka yi zalunci ko ka yi mutumin da don kada aikinsa ya ɓace ‘ya'yansa ba su sani ba amma sai ka zai ka zarge shi wannan mai yi wa Allah yana son sai Allah ya fushi da kai mu daina evaluating wane yi alheri da wane bai ba kawai bisa ga me muke bi a YouTube ko social media har yanzu akwai bayan Allah na kwarai a 'yan kasuwa a malaman addini a 'yan boko a ‘yan siyasa a masu sarautan gargajiya sarakuna wallahi dukka cikinsu akwai waɗanda suke ko da ‘yan kaɗan ne akwai masu nagartar da suna aikin alheri tsakaninsu da Allah ne kaɗai suke so ya sani mu daina zargin bayan Allah dan ba mu ga an tallata ba shi kuma bawan Allah da yayi Allah ya sani in ya boye amma kuma wanda fa bai yi ba ya ce an ce kada a zarge mu yanzu mun samu kariya wallahi baka samu kariya ba kariyar ɗaya ne shine in Allah ya baka a ga ya baka mafhum tayyib Allah ta'ala shi samu wanye lafiya don haka mu yawaita karkata wannan addu'a kada aikin mu ya lalace ya muke da lokaci ya ma wuce go subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم جزاكم الله خيرا